kiganiro maze kumva indanga kiganiro yacu wumva ko rero ari ahiwanyu iwanyu havugwa amaki nk'uko umaze kubyumva rero muri kino kiganiro tuhaguha akaryo mukunzi wa radio isanganiro kugira ngo udushyikirize ushikirize abumviriza radio isanganiro amakuru yabaye ngaho iwanyu ariko tutashoboye kumenya nitwa jean dodinga mu rutana santire nyine aha nyine mu birongozi eh, mu birongozi aho iwanyu havugwa amaki amakuru mashasha rero numva umengo n'umunsi hava baryohera mhm. aryohera twebwe cyane none mwe mwayumvise duvuga ku ijambo amakuru mashasha uno munsi twe twari dufite umunsi mukuru wo kujya kuriha ibijyanye n'urudandazwa dufitaniye na obeyeri cyangwa n'iterambere ry'igihugu mwebwe bandi twebwe abadandaza abadandaza baho mu rutana ego mhm. hamare dushyitse mu rutana twarishe cyo kimwe ni ukuvuga twari nk'abadandaza mpuzantara mm. rero hari ikibazo cyadutse cy'umukozi wa bere umwe mhm. yifuje guca amande abenegihugu baje kuriha amande baje kuri ibidandazwa byabo kubera iki eh, yabagirizanya yuko hariho eh, ibintu by'amafagitire ngo baterekanye baterekanye yego mhm. eh iyumvire rero umuntu we waje kuriha muri bero kagenda muri besedo kariha hanyuma ukava ukaza mhm. ukadekarara nyene bisanzwe hanyuma kazona bagusohora ifisha ngo uri hamande y'ibihumba majana indwi ngo kubera hari impapuro terekanye ubikosa ngo ngo ryo ko ngo tazanye ngo fagitire ngo wakoreye kuri fagitire za n'ibindi nk'ivyo mugaze bikagirwa n'umuntu umwe mhm rero uwo umwe hageze igihe hmm. eh, harimo bamwe bamwe batagiye barasinya kuri izo mpapuro n'abandi bagiye barazisinya ko izo z'amande z'amande nyine mhm. ni ukuvuga ukuntu byaciye bigenda uwo mm. muntu yahavuye arabahagurukira arababwiza ukuri ko ari nk'abana batamutegeka mhm. abwira bagenzi be yego hari kudahuza mu biro ku buryo nyine bahaguruka bose baraca ibiro baraca ubwenge mm. natwe turi hanze abenegihugu batangwa kuvuga bati turabye aho twabereye kuva mu gitondo gushyira amasaha ni mu muduhe uwo muntu umwe hanyuma turabe icyo twamukorera hari nka sangaha hari mu masaha yasahindwi kuko yabigize mu gitondo baramubuza arabihagarika hmm. hanyuma acabihengera bavuyeho hanyuma acabikora wenyine ni abanyagihugu rero bagomba ngo bamubahe bamukoze iki bamuhanure yagiye usanga warenze hanira Mm. hanyuma rero byahavuye birangira gute yahavuye araja ku rutonde barapfaho baragenda mu mwiherero hanyuma barapfayo baca mhm. bamufata ingingo y'uko utabandanya ibikorwa wenyine abandi barabandanya ibikorwa hanyuma gihugu barakirwa bose mm. ni ukuvuga nta n'umwe atashe nabyo ndi kubera kubwira n'ibyo nabaye wa nyuma mwatashe mwese mutunganirijwe twese twutunganirijwe amakuru yagenze urumva nicyo gituma bavuze ati ni amakuru aturyohera ku isanganiro tuvuga tuti inama isumba ingimba cyane ino mu mpera z'igihugu hmm. kuko twebwe hariho abarongozi usanga bigira abakuru basumba abandi cyangwa akavuga ati jeni ndi ndi nyuma ngaha mu ntara kanaka hmm. nta wundi ashoboye kufatana ingingo ugasanga hari adusuku tubahumvikana kandi mu gihe hoba hariho nk'umurongozi kanaka yahaciye ugasanga haba gutinya hmm, ubu mweho mwokwigenza gute abo bakora uko bo kwitwara gute twebwe mbere ndabye ukuntu eh, imyifatire y'abene gihugu ukuntu yifashe ndabona umenga abene gihugu barayoboka inzego uko bizigenda kose kuko mhm. na mm, ni jean dodiye rero waho mu rutana ubona yuko ari mu ah, mu badandaza canke mu bakora urudandazwa bari bagiye kuriha muri Ober ariko rero ukumva yuko inyifato abakozi ba Ober ngo berekanye cyane cyane badahuriza kukungene bo kwakira abo banyagihugu bisa n'ibitabaguye neza ariko kandi bagashima ko bahavuye bakakigwa ku rutonde kandi bikagenda neza isaha 2:30 muri studio za Radio Isanganiro undi munywanyi ku murongo mwiriwe atahawe no muri komine n'ibintu byatubereye akayobera abasigurira ko igituma zicara gike nta kintu na kimwe yigera dusigurira kuri izo nsinga zacu aba yatwaye umuntu afite ikonteri yubaka mutsira insinga afatikanize na ya misore y'imbonerakure mhm. twaramwituye kugira ngo twumve insigura duha ngo twarabuze ikintu na kimwe mwarabuze ikintu na kimwe arafise inzego zimukurira nko mu izone mu ikomine n'ahandi muramaze gushyikiriza icyo kibazo mu komine batubwiye yuko iyo ntuzeye mu komine nzima umutumba umwe wonyine wa ruyaga niwo wonyine mhm. nawe nyine agace gatoya ka nyamutenderi gusa bariko baraca ayo matara niho hantu hatagira amatara basigaye bose baracana kuri kwamwe batubwiye ngo ejo baduhaye isango ko baziduha ibyo kuba mungu twararindiriye amaso ahera mu nzira kuva saa moya y'agatondo kugeza isaha indwi mm. tukibarindiriye mugabo twarabuze n'umuntu n'umwe yotuma duha ihumure mm. ati umunsi udatsinda zanyu ntazo muronka mudodero wundi munsi ariko muri ko muraraba kuko guca insinga zikava ko ari zashyizweho na regidezo nibaza yuko ari ikibazo kiba kitoroshe mwaba mwarabagije muri regidezo igituma kumbure muba muri ko eh, murakurirwa kw'insinga tubariza abakozi ba rezidenzi bavuze ati twebwe ibyo bintu ahubwo tubyumva nk'igitangaro kubona aho umukuru w'umutumba akata insinga muriha muri rezidenzo mm. mukagura amayinite ukuri kwamye akaza kubakatira inshinga zo ku makonteri yanyu baca babahumuriza gute bavuga gute batubwira yuko nimubaze uwo mukuru w'umutumba we abacira izo nsinga muri twebwe muri rezidenzo nta ngorane n'imwe dufitaniye mm. kuko murariye kuko ukwezi guhera murariya ntangorane n'imwe mwicura ko umukuru w'umutumba yoba azica kubera iki yafatikanya n'izo mbonera kure twebwe twaramubaziza impamvu ntiyigeze atubwira impamvu y'ibyo bintu icyo abikorera Ego byaravuzwe ariko naho byavuzwe ni kubera iki none abanyagihugu baguma bajya gutera muri iyo mirima iraho ku mudugudu kandi baramaze kumenyeshwa yuko ari ah'igisirikare kugira ko uno munsi none baratunganirijwe none babikora kugira ngo batunganirizwe ku nguvu none gamumenyesha amakuru mhm. none ko jewe nzirikana iyo kambi yahaje mu mirongo umunani na gatanu mm. yaje iva igihungu mhm. kuva imaze kuza mu mirongo umunani na gatanu mm. hariho imetero zigize iyo kambi zigenewe iyo kambi eh, za kera mhm. aha handi rero bariko barapfa n'abanyagihugu mm. ni ahantu iyo kambi yiyongereye ko hari hateye ayo matati mm, hariho uruzitiro rwerekana aho ikambi igarukira e, hariho n'amaboro niyo ubwa mbere bari barashinze imetero ni imetero majana atanu mhm. ku majana umunani mm. ibyo rero twese turabyemera nk'abanyagihugu basanzwe bari muri iyo micungararo mm. ubu rero baciye biyongera ko baca barongera ko uruhande rwa myamyari mhm. uruhande rwa ruhwaba mhm. uruhande rwa nyamitanga mhm. uruhande rwa kagwema mm. ni haniniya cyane kuko hasumba nkaho bari baratwaye ubwa mbere nk'ituro ngira ngo nka zitanu cyangwa zitandatu uti rero ikibemeza ko ari biyongereye ko nuko uko ah, atamutware yari arimo igihe nta mutware yarimwo ujejwe intwaro n'umwe yarimwo nibo nyine bazikoreye ubu rero mwegereye abo bajejwe intwaro bababwira ko bagiye kubafasha gute aho hantu abo bantu babanye bari basanzwe babanye igihe kirekire kandi ata njyane bari bwigere bagiranira mhm. rero ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati bwora bugafata icyo kibazo icyo kibazo mu minwe mhm. bukarenganura uyu ntibu mm, ntiburenganye kandi ntiburenganye n'undi bubacire hagati nk'uko tusanzwe turi twari twibaniye neza iryo shure iryo kete ryishuwe gute ngo iryo kete ukuntu ryishuwe mhm. ndafise na kopi yavuye ku mushikiranganji w'intwaro yo hagati mhm. yandikiye buramatare nawe amwishura mm avuga ko ku kintu kijyanye n'abo banyagihugu mm. biri mu migwi itatu mm-hmm. hariho umugwi w'abantu bari baratoye umuzibukiro w'ibiti n'inzu mm-hmm. n'amazu mm. hari n'abandi batigeze bahabwa umuzibukiro mm-hmm. hari n'abandi bahawe amatongo n'abatware aba ba guverineri aba ba musitanteri ati buri muntu wese azotunganirizwa ku mwanya we atari ko bikiruko mm. abenegihugu niba barahakorera kugira ntibicwe n'inzara none mumenyeshe amakuru ubu uye rero ni ukuvuga iryo kete ryemerera abanyagihugu kuba barahakorera yego kugira ko uno munsi iyo nkuru turamaze kuyikora inshuro zitari nke ubona kugira ko uno munsi mwotunganirizwa n'andi ubu mm. ubu jembo numenga aho bigeze kuba twotunganirizwa nane twotunganirizwa n'umukuru w'igihugu kuko niwe niwe asigaye afata ijya nyuma ku iki gihugu cy'u Burundi nta nkeka ko umukuru w'igihugu canke kumbure abakora mu biro byiwe bari kubarumviriza ikiganiro iwanyu havugwa make ubatumye iki canke usaba ko umukuru w'igihugu jewe ikintu nsaba umukuru w'igihugu mhm. nuko yo turenganura iyi nzara ikareka kutwica jewe uramanza nuko gusa utambona mhm. rero nayo nziza ibiro mirongo irindwi na bitanu none ubu nsigaranye mirongo ine na bitanu nawe wumva inzara itanyishaga mu isankoze ku mutima nagaye imyifato y'uwo umwe yashatse gushyira mu ngiro ingingo ya wenyine umwe yisangije ukamenya niba akunda igihugu gusumba abandi bose yaciye ava ku murongo tudahejeje kuganira neza na neza ibyo yakora kwari ukurenganya abadandaza canke byari byemewe n'amategeko neza cyane nimba ari byemewe n'amategeko yari kuraba nimba ari ingingo yari yisunga ko tweretse ko ari ingingo yari yisunga agaca tubwira yuko imaze imyaka itanu iriko irakora mugabo twasaba yuko twamubajije tuti nimba iyo ngingo imaze imyaka itanu ikora twebwe tumaze imyaka ibiri cyangwa umwe ubundi akavuga ati jewe ntawe kuriha irya mbere ntazo nigeze menyeshwa nk'ibyo none wumva ngaho tora zone itegeko rimuhohotera rero mu make twamugaye muri ibyo ariko nubwo kumbure eh, yari kababwira ibyo mu myaka myinshi mwe mutari bwakore impapuro yababaza yababwira kumbure mwari muzifise ziri nk'imuhira cyangwa mutazizanye ariko mwari muzifise neza cyane iyo azibatuma mwazizana neza cyane uti rero ntiyari gushoka yifuza eh, kubaca ha kubabaza ko muzifise kugira ngo n'imiburiburi utazizanye uno munsi azozizane ejo cyane kuko twagerageje kumusigurira ati nimba twogironka iyo mizi mirongo uvuga bivana eh, n'intara tuvamo cyane n'amakomine n'imitumba rero nagomba kuvuga rero akanire k'iwanjye nanjye nisangire mhm, duga kwijambo ngo mbasabe nyakubahwa mukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi mhm. eh, asubire akomeye ishwashwa cyane cyane abashikiranganji basubire badusubizeho za nimero z'amatelefone yabo kuko hari abashikiranganji twifuza mugabo ntitubaronke ku matelefone yabo hari ibibazo biba bibega ubwabo twifuza kubatura mugabo ubu turabona ko byazimiye ntibakiri eh, hari aho tuba telefone bakajya batubwira ngo twe dukora hiyo ngo batubesheye twe turimo turasabye rero eh, none baba babahaye nomero zitari zo birashika akaba ngira barasubirijwe ntawuzi kuko urumva turasabye baduhe n'inimero zijya zo mu biro mbere ngo je ngo wihenze sinkora hiyo ubwo mwe ntabwo mwihenda mugasanga mwa telefone kumbure nk'abashikiranganje baba barasubirijwe canke batakira mu mabanga nimero nyinshi tuvuga tuti tworonka zijya nimero zo mu biro zijya nyene zitangwa na mirongo ibiri na kabiri mm. nta ngorane n'imwe ngira ngo umushikiranganji naho hahinduka nimero ye ntihinduka abashikiranganji bariko barabumva ku mirongo umunani n'icenda n'ibicendwe bujumbura hamwe no kwijana rimwe hagati mu gihugu twizere ko kumbure izo nomero mugiye kuzironswa Ah, ni baruteremi rero yariko adutelefona twakora ari hariya murutana neza na neza ah, hariya hafi y'igikaju ahitwa mu ibukemba ah, ati abashikiranganje baduha nomero zitangwa na mirongo na kabiri undi munywanyi ku murongo yambu yambu alo yambu Ijambo ry'umushikanganje yashikirije ryo wundi ku Umushikiranganje wahe? Umushikanganje ni wari hagati mu gihugu. Mhm. Martin Iteretse. Yake byarusizi. Mhm. Uh -huh. byatuguye neza kuko twabwumvise umenga duciye intege mm. urumva avuga ko amazi ya rusizi mm-hmm. yuzura akarumana na tanganika yadutera mm-hmm. ariko atari byo sivyo gute kandi ubushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu bufadikanije nubwo gufatana mu nda hamwe kandi n'abakora mu bisata mu nyuba mu ubushikiranganje bw'inyubako bararungitse umugwi ngaho mu gatumbuza kwiga ivyigwa barabe kumbure aho uruzi rusizi rumenera eh, wewe uvuga gute ko ivyo yavuze atari vyo oya none gituma atari tutumva atari vyo kwebwe mhm. itaiki mirongo ina zitanu buramatari yari yaje aratembera turahamuzunguruka turahamwereka mm. aho ruca aho rumenera mhm. apana hariya mushasha kubitanganika mhm. aho ruzana rukamena rugasabagira mu gisagara rugasabagira mu gisagara co mu gatubumba mwamweretse hehe nahe mwavuye he mushikahe twavuye hampande y'ikiraro turaduga gushika mm, uruzi ruzanana ni ukuvuga mwavuye kw'ikaburimbo ego muraduga mushikaho uruzi ruzanana no kuvuga hehe turaduka kujya kabiri aho urugi rumenera hose arahabona ahitwa vugizo ahitwa vugizo none kutahavuga nanje naravyumvise eh. ariko mwatoye umwanzuro wahe na buramatari na musitanteri kuko bose bari kumwe twese umwanzuro twatoye twatoye uko ari ukuhazibira gusa aho bahazibiye abantu baca barunka amaro mwebwe muvuga kuhazibira mwerekanye amayira amwe amwe amazi akunda gucamwo sinzi ko noyita n'amayira sinzi ko noyita aha akunda kumenera kugira ngo yinjire mu gatumba ariko kandi uh, umushyikirangajyi yishyuye ku bijyanye n'icyo mwasabye bita dike uruhome ruzibira amazi bitandukanye n'ibyo mwato ariko urumva ko bitandukanye n'ibyo mweretse buramatari oya none buramata ntiyazi kurinyuza ntiyazi kuharara buramatari mwamweretse aha amazi akunda guca uh, eh. sinzi uko nobyita na amayira amazi akunda gucamo eh. mumwereka muti kumbure aya mayira azibiwe inzira imwe imwe ukwayo inzira imwe imwe ukwayo ati byoshoboka si uko mwamweretse eh, twamweretse aho hose haziriwe nta kindi tuzuba ariko mwebwe musaba ubushikiranganje mwabusabye idigi kabasabye idigi ko n'icyo gihe wazitira rikashobora ndibaza yuko idigi mwasabye ubushikiranganji hamwe n'ayo mayira mweretse buramatari bifitaniye itandukaniro sibyo nyine bo babifata ibyo aha ku bwawe rero hokogwa iki kugera kuno munsi agashinga imbere mbona gatarutse ku minota mirongo itanu ni ukuvuga ku minota cumi ikiganiro aho iwanyu havugwa amaki kizoba kiranduye hajyayo isangano n'ubundi munywanyi ku murongo mwiriwe radiyo isanganiro umunywanyi ku murongo mwiriwe woduza akajwi mwibaza ko igituma mu buri mvura gike oya ndibaza no kubera amashyamba yagabanutse rumva amashyamba yaragabanutse byoba byatewe n'iki tade tade ati “babuza akavura hariya ikinyinya ariko nibaza yuko eh, igihe cy'imvura kitaragera neza neza kuko n'ubushikiranganje bwo bujejwe by'uburimyi bwaravuze buti abanyagihugu ntibihukire gutera tikumbure ati tuzobamenyesha igihe cyiza kigeze byumvikana yuko atawoba arihebura muri kino kiringo turindire turabe mbega imvura izogwa cyane byifatemo gute ariko nibaza yuko nubwo abanyagihugu bavuga bati imvura bayibuze igihe cyo gutera cyangwa guteragira nk'uko bamwe babivuga ntabwo cyoba kirarumana neza nk'uko ubushikiranganji bwabivuze ati hageze tuzobabwira radiyo isanganiro isaha zibiri na mirongo mirongo itanu n'umwe muri sitidiyo zacu kuri miko muri kumwe na omer nduwayo mu buhinga bw'ibyuma ni albert nduwayo yego ni nayo makuru nyine duga ku ijambo none ko twumva ibi bintu by'amafaranga amafaranga amafaranga mu bisanzwe none kube eh, ko ataboneka ku rwego abantu baba bashaka ko bayaronka nawe ushaka amahera angahe wayarondeye none ngiye nko kurotera nk'amafaranga nko muri banki nkayabura wumva mm. ngaho mu buterere ubona yuko ariko aratubwira ati baragenda ku mabanki ariko ugasanga ntibashoboye korotira amahera bipfuza undi munywanyi ku murongo yambu yambu mahoro mahoro ni sawa ni sawa yambu neza nawe ndakwite nde ni mayisani ya mungu dezire bakira umuntu umwe ariko gusaba mbwa ntategetse ngaho kwa rujyane barahawe bongereza abakozi abakozi bakira abantu bo kumutwe Dezire birumvikana ko ufise agashavu bakira umuntu umwe ariko urumva umuganga yakira nk'abantu bataha mm. urumva ku kwezi kwezi mu majyambere wifitse umurwayi uragenda gutora umuti mhm. urumva uziranga abaganga bumva ari bakeyi nyine bumva mugateba ugasanga ariko bakora nk'umuntu mu majyambere uyu muntu umwe urumva yandika umuti yumviza n'abarwayi mm, bigaca bigorana bigaca bigorana urumva hari nk'abantu bashyiga nka mirongo icyenda urumva ku muntu umwe mm. urumva n'ikibazo kandi urumva bamwe bamwe baratiba urumva bariko barikana ingwara mm. bica bigira ingaruka mbere riyo batebeje kubaha umuti